ที่สองนะ เราจะมีกิจกรรมวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสำหรับกิจกรรมเพื่อปลุกเราความเข้าใจ คิดว่าสามวันพอ เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ววันที่สี่ห้าหกเจ็ดก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ทั้งส่วนทฤษฎีเนี่ยสามวัน ส่วนภาคปฏิบัติสี่วัน รวมเป็นเจ็ดวัน เพราะฉะนั้นช่วงวันหนึ่งสองสามเนี่ย ก็คือข้อมูลทุกอย่างจะถูก เรียบเรียงออกมาให้เราเข้าใจให้หมด อย่างสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะก็สังเกตหลายคนที่ปฏิบัติไปแล้วก็มีการสับสนระหว่างสมถะวิปัสนาทึ่ก็คอยแก้ไขหลายจุดนะดังนั้นก็จึงอยากจะ นำมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งที่แก้ไขไปตอนเช้ามีอะไรบ้างเต่าเท่าที่จำได้นะ uh, today the second day uh, because we try to uh, present you about the theory or knowledge for three days we call ปริยัติ uh, ปริยัติ yeah, learning or study or from uh, information for three days after that you will practice by yourself for four days we show you the theory or information about the inside meditation as a movement meditation only three days. After three days, after that you will practice by yourself. Now, we separate two paths uh, for information about inside meditation, movement, in, movement meditation for three days. Four days, you try to observe such a technique by yourself, but we have the uh, m o n k only counselor. When you practice, have any question, have any problem, come to ask the question with the monk. Okay. ดังนั้น ในจุดที่ ช่วงเช้านะเริ่มต้นที่คุณโรเบิร์ตโรเบิร์ตเวลาแกเดินจงกรมเนี่ยแกจะเดินรอบไปเลยนะรอบไปที่ คือ ไม่มี ดิเรกชันที่แน่นอนอเราจะต้องเดินจงกรมเนี่ยเส้นเส้นเดียว โดยวิธีการของพ่อเทียนนะประมาณสิบหรือสิบห้าเก้าเราไม่ได้เดินไปทั่วเหมือนวิธีการอื่นนะ เราจะ the same way but the same direction but ten to fifteen step only that's the, the uh, movement meditation technique how to take walking meditation but walk like this โอเคนั้นเวลาเราเดินเราจะไม่เดินแต่ว่ามีกรณีพิเศษ เช่นอาตมาให้คุณคุณคุณแพรคุณแพรวันนะเดินก็ง่วง นั่งก็ง่วง แล้วจะทำไง เอามาว่า walking around let her go around for what for so the drowsiness when you practice drowsiness very very strong so when you cannot so t drowsiness by walking only one way or a direct way or a 10 step or 15 step you can walk around until you awake when you awake okay go to the same place ดังนั้นที่แก้ไปตอนเช้าก็คือคุณโรเบิร์ตนะพยายามก็กลับมาเดิน แต่ว่าคุณโรเบิร์ตค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นสมถามากเธอจะเดินช้าๆ การเคลื่อนไหวช้าๆ เพราะนั้นาแรคเตอร์ of inside meditation really uh, smooth, calm, and quiet, and like a slow motion, the character of tanku meditation. But here we observe inside meditation form, we do everything by nature, by simplicity, by uh, nature. That's a really important point. Uh, every we walk, also walk step by step. No need to s- slow down. ยกส้นหนอ เดินหนอลงหนอแตะหนอเหยียบหนอไม่ใช่อย่างนั้น lifting stepping running letting down and touching we don't follow such a step but we walk in the common way natural way but we know it be aware of that by nature Sometimes we uh, be aware of that. Sometimes not uh, aware, unaware of that. Step by step, by nature, by uh, simple way. Now that is character of insight meditation as movement meditation. Okay. แล้วก็จุดที่สองมาคุณ คุณแพรนะคุณแพรก็ก็เดินนาราก็บอกให้เดินแก้ก็หลังจากจบ แก้ง่วงได้เธอก็กลับมาเดินเหมือนเดิมนะ แล้วก็การสร้างจังหวะนะการสร้างจังหวะเนี่ย รู้สึกว่าเวลาสร้างเนี่ย คืออย่าอย่าอย่าช้าแบบนี้ครับอันนี้เป็นการสะกดจิตเขาเรียก hypnosis hypnosis try to it by itself. It's not real. But you can practice by uh, nature. Like uh, you go to work something, uh, you move it as uh, you're working. It's not, it's not common thing. Yeah. You try to work everything like a uh, daily life. You can push this practice in your daily life. But the real practice and your daily life must uh, uh, less one each other, much uh, a c c o m m o d a t e each others. โอเค ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติโดยเป็นวิถีของธรรมชาติ เราจะไม่สะกดจิต และเราจะไม่ทำอะไรที่ผิดไปจากปกตินะดังนั้นวิธีการสร้างจังหวะแต่ให้ครบสิบสี่จุด บางคนบอกว่าเอ๊ะ มันถ้าไม่ครบสิบจุดสี่จุดนี้ได้ไหมหลวงพ่อ มันจะช้า แต่ความจริงมันมิสไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะเช่นหนึ่งไม่ต้องนับก็ได้ให้รู้สึกว่ายก ให้รู้สึกเป็นจุดนั่วเอง จุดทัชแล้วก็จุดเคลื่อน จุดสตาร์ทสตาร์ทสต็อป Start and stop Start and stop. สตาร์สต็อปคือไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อันนี้ the way of concentrate meditation the way of silent meditation the way of thankful meditation but here we observe the way of insight meditation. You, you try to to uh, to divide two the way of concentrating, but here we try to the way of insight meditation as a Lopatian technique. So we try to move it the uh, by nature and come That is sometimes fast, sometimes slow. Depends on the inner feeling When the i n f e n i t e calm and quiet and peace, no need to, but you can หยุดให้ชัด แล้วก็ขึ้นให้ชัด แล้วก็หยุดให้ชัด แต่บางคนก็บางอย่างก็มิดไปอย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างมันมันมิดไปมันไม่คอมพลีทเพราะนั้นที่ถูกต้อง ตัวนี้มีผลที่สำคัญมาก หยุดให้ให้นิ่ง แล้วเคลื่อนก็ให้เป็นที่ทางที่แน่นอน ก็หยุด หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าอย่างนี้ มันไม่ใช่ ไม่ใช่นี้แต่มัน แบบนี้ แต่ถ้ามันเป็นไง สเตรทใช่ไหมเครียด แต่ถ้าหากเป็นจังหวะ uh, when we practice like this we try to uh, develop the experience of the movement meditation but our mind will learn such a bodily experience first but our purpose need to release uh, unawareness the unawareness create the desire desire created attachment attachment created the negative action so how can we sow such a habit without the unaware we try to be aware become deposits aware of that point by point like a chain like a chain but if you try to do like this และเหมือนกับเหล็กเส้นรู้จักเหล็กเส้นไหมเหล็กเส้นที่ยาว แต่ถ้าหากว่ามันเป็นเชนหรือเป็นโซ่เนี่ยมันจะคล้องกันเป็นมันจะ flexible นะคล้องคล้องคล้องคล้องกันไป แต่ถ้าเหล็กเส้นถ้ามันมันมันตรงอย่างนี้นะทื่อเลยใช่ไหมสมมติตรงนี้เป็นเหล็กเส้นหนึ่งระหว่างเหล็กเส้นนี้เอาไปผูกช้างได้ไหมไม่ได้ เพราะมันทื่อแต่ถ้าหากว่าเป็นโซ่เป็นเชนแบบนี้เอาไปมัดช้างได้เพราะมัน flexible เพราะในการปฏิบัติสอนให้ relax mindfully relaxingly gently softly freely and comfortably that's the, the point of the practice if you feel stiff, you feel uh, place yourself you feel tense tense is not correct so like อันนี้คือการสร้างจังหวะนะ ที่การเดินจงกรมก็เหมือนกัน พยายามเดินอย่างที่กล่าวมาแล้ว คือเดินเป็นทิศทาง นอกจากนั้นเวลานั่ง พยายามอย่าหลับตา open your eyes yeah. because when you do some work you you cannot close your eye you open your eye but meditation also try to open eye when you close eye our mind create many imagination create the illusion illusion picture come up in our mind like just like a little sudden dream when you close your eye you have sudden dream uh, the mind create subtle really subtle uh, a uh, little bit the picture mental picture uh, the dream come up in your mind when you try to open your eyesight contact with the true picture true vision that you get the true wisdom. Every six sense organ can create true, can create delusion and create wisdom at the same time. When you contact with the true teacher, true mind, you can get the real wisdom. But you touch every six sense organ by uh, close eye, close ear, and close your mind. Such a picture become fake wisdom or dream, daydream. That's an important point. So in the insight meditation technique need to do the common way, natural way, and simple way. Don't hypnosis, don't pray yourself, but open mind, open eye, open action, and keep the observation keep continuity of observation your bodily feeling your feeling your action ดังนั้นในจุดนี้จึงเป็นจุดที่สำคัญ เวลาเราปฏิบัติ ให้พยายามรับรู้ทั้งหมดอะทั้งทั้งหมดนี้และตัวนี้มันจะไปสร้างเขาเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อม และความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ มันจะไปสร้าง insight wisdom มันจะสร้างปัญญายาณ เพราะตัวปัญญาญาณเนี่ยตรงข้ามกับสัญชาตญาณตลอดเวลาเราเรา the slave of instinct power the slave of habitual energy แต่ว่าเรามาสร้างตัวปัญญายาณโดยการรู้สึกตัวทั่วพร้อม และรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ก็จะไปสร้างตัวปัญญา ไอ้ตัวปัญญานี้จะไปรู้เท่าทันความคิดอีกทีหนึ่งเวลาความคิดเกิดขึ้นปั๊บตัวที่ไปรู้เท่าทันความคิดตัวนั้นเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณ แต่เบื้องต้นนี้เราเรียกว่าสติ สติทันความคิด สติจับความคิด แต่สติตัวนั้นมันได้พัฒนาเป็นสัมผัสญะพัฒนาเป็นสมาธิ พัฒนาเป็นวิปัสนาญาณ มันถึงไปจับความคิด แต่ถ้าหากว่าสติไม่พัฒนาจนกระทั่งเป็นวิปัสนาญาณแล้วมันจะไปไม่ทันความคิด เพราะความถี่มันต่ำเกินไป เราจะต้องพัฒนาความถี่ของสติให้เป็นปัญญายาณ สูงเท่ากับความถี่ของจิต เมื่อจิตไปที่ไหนนั้น ตัวสติที่พัฒนาเป็นปัญญาญาณแล้วมันจะไปนำเอาจิตกลับมา ทันทีสังเกตไหมเมื่อก่อนเวลามันคิดไปเราก็ไม่รู้จนกว่ามันจะหายไป แต่เดี๋ยวเราคิดไปเรารู้ทันทีปั๊บเอามันคิดไปดึงกลับมาอยู่ที่ตัว ปัญญาญาณเราเริ่มเกิดแล้ว ปัญญาญาณน้อยๆเริ่มเกิดแล้ว เราเริ่มจับความคิดกลับมา ได้เรื่อยๆจากความคิดที่ deep thought sudden thought and middle dot come back the present moment again and again นะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีธรรมชาติและก็ง่าย เพราะนั้นเราผ่านแค่สองวันทุกคนได้อารมณ์สมาธิแล้ว แต่ประมาณสักสองหรือสามคนที่ยังยังไม่ได้ แต่วันพรุ่งนี้คิดว่าคงจะได้ทุกคน แต่วันนี้เหลืออีกประมาณสามคนที่ยังไม่ได้อารมณ์สติสมาธิเลยนะหรือได้บ้างแต่นิดหน่อยยังไม่มาก แต่วันแต่เย็นวันนี้ก็เรียกเข้าไปแก้ไข เพราะว่าสังเกตดูแล้วว่า เขาสร้างจังหวะไม่ชัดเลยยกมาเนี่ย มาตรงนี้แทนที่จะรูปขึ้นเนี่ย แต่พอมาตรงนี้ยกขึ้นเลย เนี่ย อันนี้ไม่ถูก ขอให้มันทัชทัช your heart ทัช your body นะให้สัมผัสทุกจุด เมื่อกายกับใจสัมผัสกันได้จุดต่อเนื่องแล้ว ตรงนั้นมันก็จะสร้างตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้ามาเอง เรียกว่า self awareness Okay, now maybe you confuse a little bit confused. <laughs> Lamenda, excuse me. Uh, when you try to develop the energy of mindfulness like this, energy of will generate the self-awareness. Self-awareness is generate of concentration. Concentration generate inside wisdom we call vipassana yan, step by step when the thought comes up, you you know, or uh, now I uh, am thinking. When you think of somewhere, now I know uh, my thinking or think of someone over there, in your house, in your country, and you know, or uh, now I am thinking. And when you be aware of that, such a thinking disappear, just a come back, like a it come back. But such a thinking it disappear because of the self awareness and insight wisdom. But you be aware of that. It will come back. When any thought comes up, you be aware of that. Such that thought disappear immediately, and you come back to stay in the sawanet a present moment again and again. So you need to keep the continuity of the movement like this. Such a movement, bodily movement, will keep create the inside wisdom by nature we don't know exactly about the process of working of uh, wisdom, but you just uh, you have right to practice. You have the duty to practice only. it keep the repetition of the practice. The process of the uh, abstract thing will be processed by they themselves. We don't have any duty to bother it, but let the, the process of nature work by they themselves. Understand? c l a m r Okay. ดังนั้นเราจะเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายปารบที่ต้นเหตุ แล้วก็ต่อมาวิธีการเปลี่ยนท่านะเพราะว่าบางคนแช่อยู่ใน แช่อยู่ในอิริบทเดิมนานเกินไป เมื่อคุณแช่อยู่ในบทนานเกินไป มันหนัก มันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ มันฟิลท้ายนะดังนั้นการเปลี่ยนบ่อยไม่มีปัญหา แต่การที่จะเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ย เราจะทำให้รู้สึกทุกขณะ เช่น ในขณะนี้เวลามันรู้สึกว่าหนัก เรารู้สึกว่าหนัก ทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้ความหนักมันหายไปได้ยังไง ถ้าเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ย มันหายไปทันที เราไม่เห็นกระบวนการการหายของมันใช่ไหม เพราะนั้นพอยของวิปัสสนาก็คือรู้ถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของความจริงในตัวเรา ความรู้สึกหนัก รู้สึกปวด รู้สึกขัดข้องเนี่ย เป็นความจริงไหมเป็นความจริงในฝ่ายที่เป็นเนกาทีฟแต่มันก็เป็นความจริงชนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ความจริงชนิดนี้ก่อนที่มันจะจากตัวเราไปเนี่ยอย่างไรเราต้องเห็นขบวนการที่มันจากไป เช่นเอาละเรานั่งสมมติเรานั่งท่านี้หนักการที่จะให้ตัวรู้สึกหนักรู้สึกเฮฟวี่รู้สึกเพนฟูลตัวนี้ให้มันดับไปทำไงเราก็เริ่มขยับ ในขณะที่เราขยับเนี่ยเราสังเกตว่าความหนักหน่วงตรงนั้นมันหายไปอย่างไร เริ่มหายไป แล้วก็พอเปลี่ยนเป็นท่าใหม่ ความหนักของท่าเก่าเป็นไง ยังอยู่ไหมหมดไป แล้วก็ความหนักของท่าใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น อีกเราก็สังเกตมันเพิ่มความหนักสปีดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง ไม่ไม่สามารถจะทนได้เราก็ สังเกตดีทีแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้คือเราเปลี่ยนจากสัญชาตญาณให้เป็นสติ เปลี่ยนจากสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณแต่ถ้าหากว่าเราทั่วไปที่เราไม่ได้ฝึกไปในเวลาปวดขึ้นมาปั๊บเลยก็หายเหมือนกัน แต่ถามว่าเราได้รู้ขบวนการการหายไปของมันไหมไม่รู้เราไม่ได้สติปัญญาจากมัน นะ เราไม่ได้สติปัญญาจากมันเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดสำคัญ Uh, when we sit the same position for long periods, you feel heavy, feel hurt, feel painful. But how to release such a negative feeling, you need to know step by step. That's a way of mindful changing, mindful adjusting your position. That we create the observation but when you are untrained, untraining, or some untraining people, they don't know how to, to look at, how to observe it. They change the position without mindfulness because we change with the habit, a habit and energy. So the process of insight meditation, we need to observe step by step of arising, sitting and pathway, arising, sitting, and pathway. We can see rising, sitting, and pathway all the time. That is the character of insight meditation. Understand? โอเคดังนั้นเมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้แล้วเนี่ย uh, เราก็จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การดื่ม การทำครัว การซักผ้า การทำสวน การเล่นกีฬา ไม่ได้ต่างไปจากการยกมือสร้างจังหวะไม่ได้ต่างไปจากเดินจงกรม ถ้าเราเดินตัวสติ เขาเรียก mindful action mindful walking mindful drinking, mindful watching, mindful walk, cooking วิปฏิบัติได้ทุกขณะเลย ดังนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติขณะนี้กับชีวิตในความเป็นจริงให้ accommodate each other คือให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน ให้สอดคล้องกัน แล้วเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ชัด เมื่อเราไปทำงาน มันก็จะเป็นกรรมฐานไปตลอดเลย เราจะไม่ได้คิดเอ๊ะ เราไม่ได้ปฏิบัติอีกนะแต่ความจริงถ้าเราทำนี้มันได้ปฏิบัติแล้วแต่ละเวลา แม้แต่เราสอนหนังสือ แม้แต่เราทำกิจกรรม แม้แต่เราเดินไปตึกนั้นตึกนี้ เพียงแต่เราใช้อะไร mindful walking โอเค mindful working แล้วมันก็จะงานก็จะไม่มีปัญหา เพราะเราไม่ได้ส่งจิตออกนอก จิตนั้นอยู่กับกายกับใจ เราเรียกว่าอยู่กับรูปกับนาม ข้าใจไหม อ่า ดังนั้นอันนี้จึงเจาะตรงประเด็นลงไปตรงนี้ เราไม่มีเวลาที่จะพูดถึงเรื่องอื่นแล้ว เราจะจี้ลงไปที่ทำความเข้าใจปฏิบัติ นะ ที่เราแก้ไปจุดวันนี้ แล้วต่อมาจุดของใครบางคนนะที่จำไม่ได้เอาคุณลาเมด้าก็แล้วกัน คุณลาเมด้าเดินเอานั่งในกลางแดด การที่นั่งแช่ในกลางแดดนานๆนั้นความร้อนเพิ่มขึ้น เราจะรู้สึกตอนแรกรู้สึกอุ่นนะ นานเข้านั้นเข้าก็รู้สึกเป็นไงร้อนร้อนขึ้น ทุกเวทนาเกิด และความร้อนที่เกิดขึ้นนั้น ถือว่าเป็นทุกเวทนา แล้วมันจะรบกวนจิตของเรา เมื่อจิตของเราถูกรบกวนด้วยทุกเวทนา เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเกินไป จิตของเราก็จะเกิดการสั่นไหวกระเพื่อมจิตเกิดการกระเพื่อมเมื่อจิตเกิดการกระเพื่อมมันก็ไม่สเตเบิล ใช่ไหมมันก็เช็คอะเช็คิงดังนั้นในจุดนี้เราจึงไม่จำเป็น จะต้องทรมานตัวเองโดยไม่จำเป็น เพราะว่าเราต้องการเวทนา เบาบาง ในวิปัสสนาต้องการเวทนาเบาบาง แต่ในบางสายบอกว่าคุณทนเอาไว้ จนกระทั่งว่ามันหายไปเอง อันนั้น the way of t r a n q u i l meditation วิธีของสมถะ ไม่ใช่วิถีของวิปัสนา วิธีวิถีวิปัสนาคือใช้เวทนาเบาบาง การปฏิบัติวิปัสนาได้ผลเร็วที่สุดมี five condition หนึ่ง sincerity second efforts the third right feeling เวทนาเบาบางโอเค the fourth เขาเรียกว่า ซื่อตรงอ่ะใช่ป่ะ honest honestly and last one มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ภาษาอังกฤษก็เลย perfect mindfulness or perfect uh, self awareness นะห้าเงื่อนไขเนี่ยหนึ่งมีความจริงใจสองมีความพยายามต่อเนื่องสามมีเวทนาระวังสี่ซื่อตรงไม่คดข้อไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่มีมายาสาไถ ตัวนี้สำคัญนะ ห้า มีสติสัมยาปกติ จะเป็นคนจิตบกพร่องวิกลจริตจิตพิบวิปริตอันนี้มาเจริญสติไม่ได้ ต้องมีสติสัมยาสมบูรณ์เหมือนคนปกติธรรมดา ถ้าคนไหนมีคุณสมบัติห้าอย่างนี้ คนนั้นสามารถปฏิบัติรู้ได้ไวภายในสามวันห้าวันเท่านั้นเอง เราจะต้องไปเช็คไฟล์เขาดิ t i o n o เ a y w h you practice or uh, you observe inside meditation can get really advanced really fast, advanced really fast because of you have to get five qualities of the mind. The five qualities. First, you have the sincerity or the faith, strong faith, strong belief or sincerity. Second, your effort or your effort, continuity of the efforts โอเค อ๋อ ความพยายามที่นี่ใช้คำไหนดี effort ล้วเราใช้คำอื่นได้ไหม ใช้ความพยายาม นอกจาก effort แล้วมีคำไหนไหมฮะ อะไรนะ perseverant perseverant มีความวิริยะอุตสาหะ ยังไม่ตรงนะวิริยะอุตสาหะด้วยความทรแล้วก็อันที่สามก็คือ เวทนาเบาบาง คือไม่เจ็บไม่ปวด ไม่ทรมานไม่เฮิร์ตไม่เวทนาไม่หนักเกินไปเขาเรียกเวทนาเบาบาง อันที่สี่ก็คือที่นี่แหละ คือความซื่อตรง ความซื่อตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีมายาไม่มีอุบายเยอะเกินไป ที่จะนั่นเพราะฉะนั้นถ้าหากทั้งสี่และห้าประการนี้เราก็จะทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้นนะ Uh, so when we observe the i n s i d e meditation as a movement meditation form, we can get advanced under five c o n d i t i o n uh, five uh, mental qualities. We call in c ห้าหรือพละห้านะตอนนั้นเองก็จึง อยากจะให้พิสูจน์ให้ศึกษาไม่จำเป็นต้องเชื่อนะ ให้ศึกษา พิสูจน์ว่า ยกมือ ระหว่างยกมือแล้วกับไม่ยกมือต่างกันอย่างไรพิสูจน์ไปตามลำดับ ระหว่างยกมือกับไม่ยกมือต่างกันอย่างไร ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองหลวงพ่อบอกอธิบายอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อ แต่คุณลองยกมือด้วยเวลาคุณนั่งไปนานๆหลวงพ่อบอกมันหนัก มันเหนื่อยมันปวดมันเมื่อยมันจริงไหมบางคนอาจจะไม่จริงบางคนอาจจะทนได้ แต่ส่วนใหญ่จริงใช่ไหมนั่งไปนานๆแล้ว เมื่อย เพลีย เบื่อ เซ็ง ง่วง ฟุ้งซ่านสงสัย เดี๋ยวนี้มีทุกคนใช่ไหม เขาเรียกว่านิวรณ์นะ อันนี้คือการนำเสนอในช่วงแรก 30 minutes I present you now the next answer and question and answer any question please now เชิญเลย คนไหนมีคำถาม โอเค I would like to continue I would like to summarize for Laminda Graham and Robert you need to have uh, pay more attention to listen now uh, when you try to uh, follow this step of insight meditation you try to keep the continuity of the hand movement. You got repetition of the hand movement that is forward. Like uh, you cut up the tree, you need to pull up, pull down and the uh, เรื่อยเขาว่าไง shaw shaw cutting the shaw you pull up the shaw like it yeah shaw เรื่อย shaw ใช่ไหม uh, sure until such a big tree fall down. Yeah. If you stop for somewhere, stop the uh, pull up and down the shore, you cannot cut off the tree. The same way, you move like this, you need to cut off the chain of defilement, the chain of unawareness, the chain of attachment, the chain of desire. You try to move like, like uh, you have the sharp knife, cut the wood. You need to cut the wood, divide two halves. Maybe you, your wood or your uh, big tree really big. You need to cut again, again. You move the saw like it. Have you seen it before? When the local people, they cut off the, uh, the tree, the big tree, they must move like it. Keep the long repetition like it, one hour, two hour, three hour, they can cut such a big tree. The same, you are chain of suffering, your chain of desire, your chain of ignorance, your chain of the greedy, devotion, like a big tree, you need to cut off it every day, every day, every until you cut off the chain of the suffering. Now, but why we catch cut? We need to develop the energy of mindfulness because energy of mindfulness can create the energy of wisdom or insight wisdom. Insight wisdom can delete your thought moment, negative thought. When we cut off the negative, positive thoughts will come and skillful mind will come. So how you know this is a negative thought or a uh, positive thought? Any thought come up without mindfulness, we call negative thought. Any thought come in with my mindfulness, we call positive thought. Okay? So if we try to do like this, you can accumulate the mindfulness and wisdom again and again. When you need to use the thought, the mindfulness will come, wisdom will come. Your thoughtfulness become wisdom. If you think with unawareness, your thinking become thoughtfulness, <coughs> become defilement, become greedy, <coughs> become desire automatically. That's the way of nature. So we need to develop the recognition of the hand movement like it again again. Uh, forward for develop the physical experience for movement. <coughs> Excuse me, because uh, allergy is my uh, condition. So when you practice like it again and again, you will know by yourself. Like uh, you plant the seed on the ground, like uh, Ajahn Kumkit talked the early morning, like uh, you drop up the water drop by drop. If you need more water, you need to drop it more and more from one glass to one tank to one lake. Yeah, big and big. You have more enough the water to use it, use for washes. If you have the uh, what a little bit water, it's not more enough to uh, supply your house supply your home นะดังนั้นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่อาจารย์คงกิจพูดตอนเช้าว่า ถ้าหากว่าเราต้องการน้ำเยอะ ๆ เราก็ต้องหยดบ่อยๆ ถ้าเราต้องการความรู้สึกตัวเยอะ ๆ ก็ต้องกำหนดรู้บ่อยๆ การกำหนดรู้แต่ละครั้งนั้น มาถึงน้ำหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง หรือน้ำฝนเม็ดหนึ่ง มันก็จะเต็มอุก เต็มแอ่ง เต็มแทงเต็มถัง เต็มเล็ก แล้วก็เต็มแม่น้ำเราจะใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด ความรู้เราก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าเรากำหนดรู้ลงไปแต่ละหยดแต่ละหยดแต่ละหยดทั้งการรู้ ทุกครั้งที่จะทำอะไรรู้ทำอันนี้รู้ทำอันนั้นรู้ ความรู้ก็จะเกิดเป็นหยด เป็นหยดประโยชน์ขึ้นมา มันก็จะกลายเป็นแม่น้ำขึ้นมา แล้วก็จะใช้สอยความรู้นี้ไม่หมด ความจำคุณก็จะดีขึ้น เมื่อก่อนภาษาอังกฤษนี่หลวงพ่อไม่ได้เรียนนะ ไปอยู่อเมริกานี่หกเดือน ตอนนั้นพูดไม่ได้ พอไปอยู่หกเดือนในสถานการณ์บังคับ พูดไปพูดมา มันเป็นไปเองทีเนี้ยมันเป็นไปเอง แล้วแล้วก็เรียนจากการพูดเราจะเห็นว่าความจำเราจะดีขึ้น แล้วก็หัวเราจะไวขึ้น มันจะชาร์ปขึ้นเอง เพราะอะไร เพราะใจเราสะอาด ใจเราไม่พอลุชด้วย ด้วยด้วยนิเกติตอต่าง ๆ ใจของเราไม่แปดเปื้อนด้วยไอความคิดที่เป็นอกุศลต่าง ๆใจแล้วก็ผ่องใสใช่ไหมเพราะใจเราผ่องใสเราผ่าน มองดูใจอยากจะรู้อะไร มองผ่านดูใจ ใจใสใจโอ้เลยเราอยากจะรู้อะไรอ่ะ มันก็เป็นแก้วใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เรานึกอะไรไม่ออกเพราะใจของเราถูกปกคลุมและลบกวนด้วยอะไร ด้วยความคิด unnecessary thought come to blind at all the time So when we practice, we clean up the unnecessary thought. คือความคิดที่ไม่อนุญาตให้คิดอ่ะความคิดที่ไม่จำเป็นเรียกว่าความคิด fertile นะ ignoble not uh, ignoble thinking ความคิดที่ไร้สาระวันนี้เยอะเลยใช่ไหมเยอะเลย เพราะฉะนั้นเราจะอนุญาตที่เป็นความคิด ที่มันมีสาระเกิดขึ้นได้อย่างไรเราเลือกได้ ถ้าเราเจริญสติ แต่ถ้าเราไม่เจริญสติ เราสามารถจะเลือกความคิดได้ไหม ไม่มีสิทธิ์เพราะไม่มีเครื่องมือ เพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวเราจึงสามารถเลือกคิดได้ เลือกไม่คิดก็ได้ เลือกหยุดคิดก็ได้ เลือกได้ทุกสถานการณ์ แต่ถ้าเราไม่เจริญสติจนเข้มแข็งเนี่ยเราสามารถจะเลือกการหยุดคิดได้ไหมเลือกการคิดในสิ่งที่ดีได้ไหมเลือกการที่จะคิดในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเลือกได้ไหมไม่ได้ เพราะไม่มีตัวเลือก ดังนั้นเราจะต้องสังสม ตัวรู้สึกตัวทีละนิดละนิดขยันทำไม่มีเหตุผลใดๆทั้งนั้นไม่ต้องการเหตุผลใช่ไหมเวลาเราเอาเมล็ดพืชลงดินแล้วรดน้ำทุกวัน แล้วเมล็ดพืชมันงอกขึ้นมันต้องการเหตุผลไหมมันมีเหตุผลในการงอกไหมมันเป็นขบวนการของธรรมชาติ ความรู้อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสังสม เยอะขึ้นเยอะขึ้นนั้น ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมปัญญาญาณต่าง ๆ มันเกิดขึ้น เป็นผลโดยธรรมชาติ มันอยู่เหนือเหตุผล go beyond the cause and effect we don't need any any cause and effect l i s t e n a b l e l i s t e n a b l e we don't need the l i s t e n a b l e but beyond the l i s t e n beyond the l i s t e n we call enlightened นะ enlightened ดังนั้นเอง การปฏิบัติแบบนี้ ทุกคนรู้ได้ ทุกคนตรัสรู้ได้ ทุกคนบรรลุได้ แต่ขอให้เข้าใจให้ถูก เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเข้าถึงธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่ข้อแม้มันคือ right view or right understanding โอเคเาไม่ได้ this technique everybody can enlighten but how can we observe the right understanding or right view or right concept all the time That is the condition. But nowadays we think with a wrong concept, wrong understanding, wrong view. Our thinking become negative. Uh, harm each other, abuse each other, beat each other, blame each other, gossip each other nowadays. We, we, we violate each other in the family, in the country, in the world because the negative thought. Why negative? Because of our mind blind with unnecessary thought, blind with negative thought all the time. We don't have way to clean up our mind. So when we observe vipassana, we try to study the way to clean up our mind from dirty mind to be cleaning mind, cleaner mind. That is easy. ดังนั้นเองไม่รู้ว่าตอนนี้หลวงพ่อพูดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษบางครั้ง เออสับสับหลีกไม่ทันนะเพราะฉะนั้นค่อยเลือกฟังเราก็เลิกกันสับหลีกไม่ทัน ดังนั้นเราจึงพยายามนะอย่างเต็มใจ และอย่างพอใจ อย่าทำด้วยความไม่เต็มใจ แต่ถ้าทำไปแล้วมันเกิดขัดข้องสงสัยไม่เข้าใจจะไหนถาม ถามหลวงพ่อ ถามอาจารย์กงกิจถามอาจารย์ดวงศิลป์ได้เลย เราในที่นี้เป็นเคาน์เซเลอร์ถ้าคุณปฏิบัติไปแล้วขัดข้องตรงไหนแต่ว่าทำไปโดยผิดพลาดแล้วไม่ถาม ตรงนี้ลาบากหน่อยหลวงพ่อต้องคอยสังเกตเอา เอ๊ะตรงนั้นไม่ถูกก็ต้องไป correct when you practice by yourself you try to collect collect yourself if you don't know how to collect it I will observe it and try to collect you again and again by the the way of the practice, by the way of understanding, by the way of uh, observation. Uh, when we practice like this every day, we try to collect the energy of mindfulness more and more. Such a energy of mindfulness become uh, strongly, become high speed. We call insight, wisdom e the body, can catch up the thought moment, can clean up the thought moment, can delete the thought moment. And the thought moment comes up and they disappear. When be aware of that, such a thought disappear. Like uh, you throw away the charcoal on the water, such a charcoal will be quenched when we disappear by themselves. When you have a lot of self-awareness, any thought moment come to touch your mind, such a thought moment disappear by nature, like uh, you throw the charcoal or the water, will disappear by nature, have no any cause and effect. Understand? Ramenda. Have no any question now? เรื่องรู้ตัวทั่วพร้อมครับ เซล f a w a วเน e s รู้ตัวทั่วพมเรียกว่าสัมมชัญญะเธอลุกขึ้นคันนี้ลุกขึ้น อะไรทำให้เธอลุกขึ้น ขณะลุกขึ้นเห็นฮะคำสั่งนะ แล้วขณะลุกขึ้น ความรู้สึกเมื่อกี้ที่ลุกขึ้นกับความรู้สึกคนนี้ต่างกันไหมก่อนที่จะลุกขึ้นกับลุกขึ้นแล้วความรู้สึกต่างกันไหมต่างกันตรงไหนต่างตรงที่พอลุกขึ้นนี่มันจะแบบ โปร่งเบาสบาย แล้วความรู้สึกหนักหน่วงหายไปใช่ไหมอะไรเป็นตัวรู้จิตเป็นตัวรู้ ไม่ใช่นั่นแหละเขาเรียกความรู้สึกตัวพร้อมมันรู้ของมันเอง เรียกว่าสัมปชัญญะ เข้าใจไหมตัวสัมปชัญญะเข้าไปรู้ว่าอะไรกำลังหายไปอะไรเกิดขึ้นใหม่ ตัวนั้นเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันรู้ของมันเอง เพราะทันทีที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมปั๊บมันจะกลายเป็นปัญญา แล้วปัญญาเข้าไปรู้ ไม่ใช่สมองรู้ ไม่ใช่จิตรู้ แต่ที่คือตัวปัญญา เข้าใจไหม โอเค นั่งลง Any question please มีอะไรสงสัยไหมต้องต้องเคลียร์กันนะ ภายในสามวันนี้แค่นั้นนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันต่อไปไม่มีสิทธิ์ถามแล้วนะวันที่สี่ห้าหกเจ็ดไม่มีแต่ภายในสามวันนี้เราจะเคลียร์เรื่องนี้ให้ให้จบ แล้วก็ปฏิบัติอย่างไม่สงสัย แล้วรับรองได้ว่าทุกคนได้อารมณ์สมาธิ แล้วก็ได้ตัวนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สบายตลอดชีวิต แต่ประการสำคัญถ้า ไม่เข้าใจ โอ้ หนูไม่มีเวลาปฏิบัติเลยตั้งแต่ไปทำงานเนี่ยยุ่งจังไม่มีเวลาปฏิบัติเลย คุณจะไม่พูดอย่างนี้ถ้าคุณเข้าใจ โอ้ หนูปฏิบัติได้ตลอดเวลาเพราะหนูรู้สึกตัวตลอดเวลา เพียงแต่คุณใส่สติเข้าไปในการกระทำเท่านั้น มันก็เป็นกรรมฐาน แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะมาคอมเพลนว่าหนูไม่ได้ปฏิบัติเลยตั้งแต่ไปคอร์ดแล้วกลับมาบ้านยุ่งมากไม่ได้ปฏิบัติเลย คำพูดนี้ถูกไหมถ้าคุณเข้าใจถูกคำพูดอย่างนี้ถูกไหม ไม่ถูกตั้งแต่ฉันไปปฏิบัติคอดีกลับมาแล้วฉันปฏิบัติได้ตลอดเวลา ไม่ว่าฉันจะซักผ้า ฉันจะอาบน้ำ ฉันจะเดิน ฉันจะเคลื่อนไหวอะไรเพียงแต่ใส่สติลงไป เป็น mindful action you can apply this experience in your daily life you never are guilty again I don't have more time to practice like a monk like a you I don't have more no more time to practice you don't complain like that You can put the mindfulness in every action. We call mindful action, mindful working, mindful speech, mindful uh, stepping, mindful walking. You can do that everywhere. Understand? You never complain again, oh, I don't have time, no more time to practice. I need to organize, I enjoy, attend retreat. You never think about that again. But you need to have sincerity. You need to have a conviction. Uh, we have con เขาเรียกว่าอะไร confidence okay a self confidence to practice you need to effort and self confidence and energy to practice if you ถ้าหากศรัทธาเราอ่อนศรัทธาเราไม่เข้มแข็งนะมันจะทิ้งไปเลย เพราะนั้นฐานสำคัญคือศรัทธา นั้นศรัทธาที่ตรงความหมายที่สุดเนี่ยเราจะใช้สับไหนคุณปริชาถึงจะตรงอ่าเฟส เฟสเนี่ยมันใช้ในในคิดในอิสลามหลวงพ่อไม่อยากจะใช้เฟสเนี่ยหลวงพ่ออยากใช้ confidence ใช้ได้ไหมไม่ได้นะ ใช้เฟสเด้อใช้ real belief ได้ไหม อืมเฟซนี่ไม่อยากจะใช้เลย ฮะ อะไรนะ strong belief โอ้ strong belief เราใช้ true belief ได้ไหมถ้า strong belief like a negative a little bit negative ถ้า true belief or right belief or real belief it maybe make sense I think ฮะ trust yeah maybe better better word trust you trust yourself you trust the the, the, the technique, you trust the, the yourself, you are, uh, what is your really goal, what is your really target you need to go, what is your destina- destination you need to go, that you trust the way of the practice. I think a better way than trust. Na? Uh, is you the faith or belief? I think it's not exactly makes sense. Okay. So if you push the mindfulness in your action, if you practice every day, okay, I think you are life perfect. You can be happy for whole life. And you are working and you can transmit or transfer your happiness to our children, to our young children. You blossom, you are smile, all the time. If your mind is not calm, not quiet, not peace, you cannot Swiss mind. You cannot be Swiss mind. Your faith will be บ o ดเขาว่าไงหน้าบูดอะภาษาอังกฤษเราใช้ว่าไงหน้าบึ้งอะฮะ unhappy faith อะ unhappy faith ก็ได้นะ ดังนั้นเอง เราสั่งสมวิธีการเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองก่อน แล้วให้ความสุขของเรานะมันไหลล้นจากจิตใจของเราไปสู่เด็กเล็ก ๆ แล้วเด็กเล็ก ๆ ที่เข้ามาเรียน เขาก็จะมีความสุขที่ถ่ายทอดไปจากเรา แต่ถ้าเราไม่ observe หรือไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว เราก็ทำงานไปด้วยความทุกข์ความเศร้าหมองความอึดอัด แล้วความวุ่นวายยุ่งเหยิง เด็กร้อยเป็นร้อยร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วจะขนาดไหน ถ้าเราไม่กลุ่มสถานการณ์ด้านจิตใจ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการทำใจให้ปกตินะ ยากมากเลยที่จะมีความสุขนะดังนั้นเองณวันนี้เรามีโอกาสในการที่จะมาสร้างวิธีทำใจให้สงบทำใจให้สบายอย่างไร แล้วสั่งสมประสบการณ์นี้ให้เยอะ แล้วเวลาคุณไปทำงาน คุณจะนึกถึงจุดนี้มากเลย แต่ถ้าหากว่ามันรู้สึกว่าเอาไม่ไหวจริง คุณก็ต้องหลบเข้าห้องปฏิบัติรีทีตตัวเองที่บ้าน วันเสาร์อาทิตย์เวลาหยุดใช่ไหมคุณก็รีทีตตัวเอง ปฏิบัติ เจริญนั่งเจริญสติในบ้าน เดินจงกรมในบ้าน แทนที่จะออกไปเที่ยวนอกบ้าน แทนที่ไปนอนดูทีวี แทนที่จะไปอ่านหนังสืออะไรไล้สาระ มานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมที่บ้าน แล้วเผื่อสั่งสมกำลัง ที่จะไปสู้กับงานในวันต่อไป เพราะฉะนั้นคนเรามันติดทีวี ใช่ไหมบ้านเราเนาะ ติดทีวีติดละคร ซึ่งมาเห็นด้วยกับคุณที่โรงเรียนใหม่ของเราเนี่ย ไม่อนุญาตให้เด็กดูทีวีไม่อนุญาตให้ครูดูทีวีเลย เพราะคนติดหนึ่งเกมหนึ่งทีวี แล้วก็คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตติดกันงอมแงมเลย จนกระทั่งว่าเราถูกบล็อก หัวเราถูกบล็อก ไม่มีวิสัยทัศน์อะไรไม่ไปกว้างกว่านั้น แล้วแต่เขาจะป้อนมาเท่านั้นเองเราก็ตกเป็นสเลฟ slave of the TV slave of the internet slave of the game slave of รายการอ่านหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆซึ่งมันมันไร้สาระนะดังนั้นเองเราพยายาม โอเค have an any no education now ไม่มีอะไรสงสัยนะ โอเค I will do summary ว่าวันนี้ เราได้ทำความเข้าใจจุดนี้เคลียร์ชัดเจน แล้วก็เวลาเราจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินใส่เข้าไปเลยเก็บเลย ไม่ต้องไม่ต้องรอแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ปฏิบัติได้เลย เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เป็นที่วิเศษมากวิเศษมากเพราะฉะนั้นเอามาเสียดายทุกวินาทีที่ผ่านไปเป็นนาทีแห่งต้องความรู้สึกตัวชัดๆเลย ไม่อนุญาตให้ความคิดไร้สาระใด ๆ เข้ามามาลอยนวลอยู่ในหัวเขาเราให้เสียเวลาเลย ทุกเวลาต้องเติมเต็มความรู้สึกตัวไว้เสมอ เพราะฉะนั้นจึงขอบคุณคนที่เข้ามาติดต่อที่เป็นใช้สถานที่แห่งนี้เรามีแม่น้ำมีภูเขามีบรรยากาศมีความสงบเงียบ พร้อมทุกอย่าง สัพยะพร้อมทุกอย่างนี่เขาเรียกการยานสัมปวังกตา ถ้ามาปฏิบัติเที่ยวนี้ถ้าคนไหนไม่ได้ผลออกไปถือว่า ขอร้ายมากทีเดียวนะฮะขอร้ายมากๆเลย คุณจะเลือกหาสถานที่แบบนี้ไม่ที่อื่นไม่ได้อีกแล้วนะตั้งแต่มาผ่านการดิทีตมา ร้อยแห่งพันแห่ง ที่นี่วิเศษที่สุดเลย ดีกว่าทุกที่ เพราะมันพร้อมมากๆเลย ถือว่าธรรมจัดสรรให้เรามาจุดนี้ได้ ทุกคนมีบุญที่เข้ามาใช้จุดนี้ได้ เพราะฉะนั้นทุกนาทีที่ผ่านไป อย่าเป็นนาทีที่ ขาดความรู้สึกตัว อย่าเป็นนาทีที่เผลอคิด อย่าเป็นนาทีที่ฝันเฟื่องฟุ้ง แล้วก็สงสัย ให้เป็นนาทีที่รู้สึกตัวชัดๆตลอดเวลา แล้วคุณจะคุ้มภายในเจ็ดวันถึงไม่รู้อะไรเลย แต่คุณได้รู้จากตัวนี้ออกไป เพียงพอละ เข้าใจไหมโอเคนะ thank you so much for listening patiently I would like to thank all of you to enjoy with our list